Pichha CAPÍTULOM Dios wanga alin yanakusqaña kasqanchikmanta. Inisqallanchik raikoma, Dios mana chaskyu aptinjik. Señor ninchik Jesucristo parurasqanwan Dios wanga alin yakachkanjik. Jesucristo RAIKOM Dios pa y EN takiachkanchik. Dios manrikchako Kancharichkaq sumasumaq kananchikpaq confianzawan suyaspa. Charaykum ñakariykunawanpas kusikunchik. chaikunawan Dios pacienciakuyta yachachiwaptinchik. Pacienciakuptinchik ñataqmi Dios allinpa hapiwanchik. Chayna kaspa ñataqmi confiakuspa suyanchik. Diospi confiakuspanchikqa manataqmi hukman yarunchikchu. Dios hasonqonchikmanmi kuyakuyninwan huntaykurqa chuya espirituta huaspanchik. Salvakuita mana atich kapten chikmi, Dios pamunashan tiempo chayamuptin, uchasapakunapaj Cristo wañupuarhanchik. Sasatacha tarichuan, pitapas runamasin parantimpi wañuqtaja, chay runamasin mana uchayuqña kachkaptimpas. Allinsun gorunapaja yajachusmi hukajnin kalpanchakunman, pay parantimpi wañunampaj. Ichaja Diosmi, kuyawashanchikta hawachiwarhanchik, Uchasaparaj kachkaptinchikpas Cristo wañupuasqanchikwan. Kristum yawarninta chaqchuspa wanyorha, mana uchayuqpaqña Dios chaskiwananchikpaq. Chaymi Cristo salvawasun castigasqa kananchikmanta. Diospa kontrampi kachkaptinchikpas, wañuspam churin Jesús allinyanaykachiwarqanchik. Chaynaqa Dioswan allinyanakusqaña kachkaptinchikqa, Cristo kawsachkaspaqa hasta wanraqmi salvaykuwasun. Manatach mi chaylacho. Diospim ka kusikunchik, Señor Nenche Jesucristo payuang alingyanay kachiwaskanchik manta. Adang mantawan Kristo manta. Hukrunalyawan kay pachapi huchaliko y hallareroptinmi, charayko wañuypas rikurerorja, chaymiliurunakuna huchalikuspanchik wañunchik. Manaraj muesiswan Dios kamachikuykunata huchkaptinja, ñamrunakunaja huchalikurjakuña, ichaqa manam riqsikurqakuchu Chaywampas chaywanpas manta muesiskama llapayanku uchallikuspa wañurqaku mana kasukuq adan hina mana uchallikuchkaspankupas adanpa Cristo parasun kristupa Dios diospa huwasqanchikqa manam adanpa uchallikusqan hinallachu ukruna niya uchallikuruptillanmi llapayanña wañurqaku Jesucristo sapallan jesucristupa mi, Dios liumpa-liumpaita favorecihuaspanchik salvaykuanchik. Adanpa huchallikushanja, manam Dios pahuasqanchik hinachu. Adan huk kutillata huchallikuruptinmi, llapallan runakuna kastigopaqña karqanchik. Aswanja achka kutipi Dios Diosmi mana imaraikulla mana huchayuqpaqña chaskiwanchik. Huk runa huchallikushqallanmantam llapallan runakunapi wañuy munaychakurqa. Chaynaqa sapayan Jesucristo parurasqanwanqa mayna rasunwanraqmi Diospa chasqisqankunaqa vidankupi munaychakunqa. Paykuna riki Diospa llumpa llumpay favorecisqan kaqkunam hinaspa paylapaqña kanankupaq chasqisqakunam. Chaynaqa imaynam huk runapa chullalla huchalikusqanwan liurunakuna kastigopaqña karqanchik chaynapunim Jesucristupa chullalla allin rurasqallanwantaq Dios hamai hang runatapas mana uchayuqpaqña chaskin wiñay kawsananpaq. Chaynamachu llalla runapa mana kasukusqanwan achkallaña runakuna uchasapa rikurirurqaku. Chullalla runapa kasukusqanwantaqmi achkallaña runakunaqa mana uchayuqña rikurirunqaku. Uchanchikuna achkallaña kasqan riqsichiwananchikpaqmi Diosqa kamachikuykunata jorqa. Chaymi aswanraq uchanchikunata riqsikuspa aswan allintaraj yachanchik Diospa favoreciwasqanchikta. Runakunapi munaychakuspanmi huchaqa wañuyman aparqa. Chhaynallataqmi Diospa favorninpas munaychakun runakunaqa wiñaypaqña kawsanankupaq. Chaytaqa tarinchik Señorninchik Jesucristupa rurasqallanwanmi mana huchayuqpaqña Dios chaskiwaptillanchik.